บุ๊กทูเจ็ดสิบเซเตนตาชอบ อยาก gostar de qualquer c o i ซาคุณอยากสูบบุหรี่ไหม você quer fumar คุณอยากเต้นรำไหม Você quer dançar? คุณอยากไปเดินเล่นไหม Você quer passear? ดิฉันอยากจะสูบบุหรี่ Eu quero fumar. คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม Você quer um cigarro? เขาอยากได้ไฟแช็ก Ele quer um isqueiro. ดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อย eu quero beber alguma coisa ดิฉันอยากทานอะไรหน่อย eu quero comer alguma coisa ดิฉันอยากพักผ่อนหน่อย eu quero descansar um pouco ดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อย eu quero lhe perguntar uma coisa ดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย Eu quero lhe pedir um favor.